Isang halimbawarin kung ano ang maaaring gawin para mga eh, sobrang mega ultra detect na pinakamabigat na matandang adulto sa aming mga video. Ang video na ito ay isang halimbawa na ibinigay kasama kasamaan software ng Crazy Talk 7. Ngunit maaari namin gamitin fan anumang larawan.